الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوزانكو كتك إيمان بارئكم ya الله سبحانه وتعالى نكم ta'ala سالنا سلام, سلام mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake waman sara ala nahjihim ila yaumiddin na kila ambaye kwamba atapita katika njia yao mpaka siku ya malipo ayuha nasu ibadallah fa amma mawdu'una alyawm باذن الله سبحانه وتعالى سابقى musliman hatta samra Ayuha nasu ibadallah, maudhui yetu katika Ijumaa ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala inasema saabqa musliman, nitabakia muislam nitaendelea kuwa mimi ni bado Muislamu hata Disemba, mpaka itakapofika mwezi wa Disemba. Pamoja na kuingia mwezi wa Disemba, bado mimi nitabaki kuwa ni muislam Ayuha nasu ibadallah kwa nini tumeichagua maudhui hii? Kwa sababu wengi katika Waislamu wanaishi katika imani ya Kiislamu, wanaishi katika misingi ya Kiislamu, lakini inapofika Disemba, mwezi ambao zimekusanyika ndani yake sherehe na sikukuu za wasiokuwa Waislamu, Muislamu anaacha msimamo wake alioanza nao tangu Januari, hatimaye inapowasili Disemba anauacha uislamu wake. Na sisi tunasema mwislamu wa kweli ni yule ambaye ataendelea kubaki katika uislamu mpaka utakapofika mwezi wa Disemba. Huyu ndiye mwislamu wa kweli. Ayuha nnasu ibadallah, katika hutuba iliyotangulia nilizisoma aya mbili mwanzo wake aya kwanza tuliisoma ni aya inayosema ikitaja sifa katika sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala walladhina la yashhaduna zur wa idha marru billahu marru kirama na wale ambao hawashuhudii azzur wa idha marru billahu marru kirama na aya pili ambayo tulisoma wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Katika wiki iliyopita tulieleza aya hii ya kwanza tuliyosoma, na katika wiki hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaieleza aya hii ya pili, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu mola wako mpaka mauti yatakapokufika ayuha nasu ibadallah allah الله wa taala fi هذه الآية wabud ربك حتى يأتيك اليقين anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii na muabudu Mola wako mpaka mauti yatakapokufika Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hayo katika aya ya mwisho katika suratu Al-Hijr Mstupisha bwana mmoja, katika chaja ya PC kule ndani, kwa sababu ya rekodi. Endeleza, anasema Allah subhanahu wa ta'ala na muabudu Mola wako mpaka yatakapokujia mauti يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه اليقين أي الموت أنا سيما العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أكي تفسير آيه اليقين كمعنى الموت أي على التقرب إلى الله بأنواع العبادات je waogopa kwamba ipo siku utaacha uislamu akasema rasul alayhi salatu wasalam wama ya'manuni ya aisha na ni jambo gani lenye kunipa mimi amani ewe aisha wa qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'il jabbar na nyoyo za waja zipo katika vidole viwili katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibuha aitu yasha anazigeuza vile anavyotaka yeye ayuha nasu ibadallah wewe muislamu maadamu nyoyo za allah nyoyo za waja allah subhanahu wa taala anazigeuza vile anavyotaka yeye wewe unatakiwa umuombe allah ubaki katika imani yako umuombe allah ubaki katika uislamu wako isiyo mwezi wa disemba ikawa ni sababu ya wewe kuacha imani yako ayuha nasu ibadallah قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود والنصارى ولهم يومان فوجد اليهود ولهم يومان يلعبون فيهما أمتاج الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى alikwenda mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina akawapata mayahudi wana siku mbili zaid yalabuna fihima wanacheza zinapofika siku hizo faqal akasema rasul alayhi salatu wasalam ma hadhani alyawman hizi siku mbili ni siku gani wakasema mayahudi qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliya tulikuwa tukistarehe na tukicheza na tukifurahi ndani ya siku hizi mbili zinapofika katika zama za jahiliya yani zama ambazo bado uislamu haujaja faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia inna allaha qad abdalakum bihima hakika allah amekubadilishieni siku hizo mbili amewapeni khairan minhuma siku bora zaidi kuliko hizo mbili yauma al-adha wa yauma fitr amekupeni yauma al-adha yani Eid adha وهو عيد الأكبر ويوم الفطر kadhalika amekupeni siku ya fitr hizo ndizo siku ambazo mnatakiwa mshereheke na mfurahi zinapofika sikukuu zake ayuha nas ibadallah binaan ala hadha alhadith wa kalami wa kalami rasul sallallahu alayhi wasallam kwa msingi wa maneno haya na hadithi hii ya rasul alayhi salatu wasalam uislamu umefunga sikukuu zote ambazo si hizi mbili, kwa maana ya Eidul Adha na Eidul Fitr, sikukuu nyingine yoyote, Uislamu umekuja kuifunga sikukuu hiyo. Haitoruhusika Waislamu kushereheka katika sikukuu hiyo. Ayuha nasu ibadallah, leo katika zama zetu tulizo nazo kuna sikukuu nyingi ambazo zimeibuka zime na zimejiri katika zama zetu, lakini Uislamu umezibakiza sikukuu hizi mbili. ayuha nasu ibadallah imekuja katika athar mbalimbali ya kwamba imetajwa katika athar ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu man marra bi bilad al-aajim fa sana'a nayrunahum nayruzahum wa mahjara wa mahrajahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta ushira ma'ahum yawm alqiyama imetajwa katika athar ya Abdullah ibn Umar man marra bi biladi al-aajib yeyote yule ambaye atakayepita katika miji ya Waajemi nayo ilikuwa watu wengi katika miji hiyo ni makufar kwa zama zile kadhalika pia katika roho imekuja man bana bi biladi al-aajim yeyote yule ambaye atakayeishi katika miji ya Kiajemi fasanaa nairuzahum, akafanya zile sikukuu zao, wa maharajanahum, na akafanya matamasha yao, watashabaha bihim, na akajifananisha na wao, hata yamuta, mpaka akafa. Ushira maahum yauma alqiyama, atafuliwa pamoja nao siku ya Kiyama, atafuliwa pamoja nao siku ya Kiyama. Anasema rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu, yuhshira maahum yauma alqiyama atafufuliwa pamoja nao siku ya Kiyama. Waman tashabbaha bihim hushira maahum, na atakayejifananisha na wao atafufuliwa pamoja nao. Ayuha nasu ibadallah, athari hii ya Abdullah bin Umar inaonyesha wazi ya kwamba watakoishi katika nchi na katika miji isiyokuwa ya Kiislamu, kisha pakawa na baadhi ya sikukuu katika miji hiyo na katika nchi hizo, na yeye akahusika katika sikukuu hizo basi atafuliwa pamoja nao siku ya kiyama ayuha nasu ibadallah baina ma dhalla shahru disambar muhtafidhan bismihi au muhtafadhan bismihi wa fi ruma alqadima kana disambar wahidan min arba'ati ashhurin fi sana تقام فيه الاحتفالات الدينية حين حيث كان يتم الاحتفال بالإله ونتاج baadhi ya watu wenye ibra na baadhi ya watu wenye mazingatio katika tarehe bainama dhalla shahru disemba pindi unapofika mwezi wa disemba muhtafadhan bismihi kwa kuhifadhiwa kwa jina lake hili lilikuwa ni disemba wa fi roma alqadima na katika nchi ya roma ya mwanzo katika zama za mwanzo kana disemba ulikuwa mwezi huu wa disemba idan min arbaati ashhurin ni mmoja wa ile miezi minne fisana katika, katika mwaka tuqamu fihi al-ihtifalatu ad-diniya. Mwezi wa Disemba ulikuwa ni mwezi ambao ndani yake zilikuwa zinasimamishwa ndani yake sherehe mbalimbali za kidini, haitokana pindi ilipokuwa yatimu al-ihtifalu bil ilah, unakamilika mwezi huu wa Disemba, unaagwa mwezi huu wa Disemba kwa kufanya au kwa kusheherekea Mungu wao wa mwisho kabisa, basi wanahitimisha mwezi wa Disemba kwa kusheherekea mwezi Mungu huyo. Ayuha nasu ibadallah, idhan fa rasu sana, hivyo basi sikukuu ya mwaka mpya minal ihtifalati diniya, ni katika sikukuu za kidini. Fa kaifa la, na kwa nini isiwe hivyo? Waqad yarunnul ljaras fi kanaisihim aliyakuwa kengele ya kuonyesha ya kwamba sikukuu hii imeingia inagongwa katika makanisa yao ayuha nasu ibadallah haifai katika hilo anasema abul qasim hibatullah ibn al-hasan ibn mansur at-tabari الشافعي shafii الله ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور أنا سمع رحمه الله تعالى الإمام الطبري نوال حيفايك وإسلام أن يحضروا أعيادهم وهضرية كتسكك زاو لأنهم على منكر وزور وسبب واو wapo katika uovu kadhalika wapo katika uongo wa idha khalata ahlu lmarufi ahla lmunkari bighairi linkar watakapokubaliana na wakachanganyika watu wema na watu waovu juu ya uovu na uongo vile vile pasina kuupinga alaihim kuupinga uovu kwao kanu karadhina bih wanakuwa ni kama watu ambao wameridhia uovu huo kanu karadhina bih wanakuwa ni kama watu ambao wameridhia uovu huo fanaksha min nuzuli sakhatillah tunahofia isije ikateremka hasira ya Allah على جماعتهم قوم jawao fayaumu aljamii min sukhti basi wote wakaingia na wakazama katika hasira yake Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah inna asla al-ihtifal bi ra'si sana wa eid milad al-masih wa ahli al-kufr la yajuzu lilmuslimin hakika asli ya kusherehekea mwaka mpya kadhalika pia na idi ya kuzaliwa Isa mwana wa Maryam kadhalika pia na sikukuu za makufar ni jambo lisilofaa kwa waislamu almusharakatu fihi kushiriki katika sikukuu hiyo wala wala aliqrar wala kukubali kwamba hii pia ni katika sikukuu zinazotambulika ni jambo lisilofaa kwa muislamu wa tahnia kadhalika pia kutoa pongezi katika minasaba yake bali wajib turku bali jambo la wajib ni kuacha sikukuu hizo wa tahdhiru minhu na kuwadharisha watu kutokamana na hilo wadhalika lima yali na hilo ni kwa sababu ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wao wanatamani lau kama nyinyi mngekufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa sawa wallahu yatawalla sawa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عباد الله موضوعيتي اليوم نسمع سأبقى مسلما حتى ديسمبر نتبقي من المسلم حتى فيك ديسمبر بعد نتبقي قوة كتك إيماني أيها الناس عباد الله katika mwezi huu wa Disemba katika watu wamesherehekea sikukuu ya Christmas ambayo kwa mujibu wa Uislamu si sikukuu ya dini yao, ni sikukuu ya watu wenye dini nyingine, na Uislamu unakataza kushirikiana kwa namna moja ama nyingine sikukuu ya wasiokuwa Waislamu. Na kwa wiki hii, yani tunakusudia wiki inayoanza kuanzia kesho, wiki hii ya katikati, ndani yake itaanguka sikukuu ya mwaka mpya ambayo watu wanaitakidi ya kwamba siku hii haihusiani na dini yoyote wa hadha kadhibun wazur na huu ni uongo na ni uongo uliota pembe sikukuu ya mwaka mpya ni katika sikukuu ambazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezikataa katika hadithi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amebadilisha sikukuu zote na ameziacha sikukuu mbili ambazo ni Eid al-Adha na Eid al-Fitr na sikukuu nyingine yoyote isiyokuwa hizi mbili ni sikukuu ambayo imekatazwa katika sheria ya Kiislamu ayuha nasu ibadallah katika ahkamu ahli dhimma anasema al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ajma as-sahaba wamekubaliana masahaba wal a'imma kadhalika pia na maimam ba'dahum waliokuja baada yao ala tahrimi musharakati al-kufar fi a'yadihim juu ya kuajiwa haram wa kushirikiana na makufari katika sikukuu zao wa tahniatihim kadhalika pia kuwapongeza biha katika sikukuu hizo wamekubaliana masahaba kuna ijmaa ya masahaba juu ya uharamu wa jambo hili ayuha nasu ibadallah يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أمسمع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد اتباع الصراط المستقيم فإذا كان المسلمون فقد اتفقوا أو قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها anasema rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim katika qidau siratul mustaqim fa idha kana almuslimun itakapokuwa waislamu itakapokuwa waislamu qad ittafaqu ala man'ihim min idhariha wamekubaliana juu ya kuwazuia katika kudhihirisha sikukuu hizi na hapa itakapokuwa katika mlango wa siasa kisheria waislamu wamepata nchi katika nchi za Kiislamu wanaitawala kisha wakawa wanaishi ndani yake na wasiokuwa waislamu sheria ya Kiislamu inasema hawaruhusiwi kudhihirisha sikukuu zao zinapofika wala kusherehekea sikukuu zao zinapofika hawaruhusiwi kufanya hilo kwa kudhihirisha uislamu itakuwa wanakatazwa kulifanya hilo itakapokuwa wanaishi katika nchi za Kiislamu. Ibn Taymiyyah anazungumzia nchi hii ya Kiislamu itakapokuwa hairuhusiwi wao kuwaruhusu kudhihirisha sikukuu hizi, fakaifa yasughu lilmuslimina fi'luha, itakuwaje basi? Ni kwa namna gani basi? Ni kwa njia gani wataruhusiwa Waislamu kutekeleza na kuzifanya sikukuu hizo? Ayuha nasu ibadallah, haya ni maneno ambayo wameyataja wanawachuoni wakubwa kuhusiana na sikukuu hizi ayuha nasu ibadallah yaqul alkhalifatu arrashid umar ibn alkhatab radiallahu anhu anasema alkhalifatu arrashid umar ibn alkhatab radiallahu taala anhu ijtanibu aadaa allah alyahuda wannasara yepusheni na maadui wa allah mayahudi na manasara fi idihim, katika sikukuu zao, yauma jam'ihim, siku ya kukusanyika kwao kwa ajili ya sikukuu hizo, fa inna safa inna sukta yanzilu alaihim, kwa sababu asira ya Allah inawashukia wao. Fa akhsha an yusibakum, naofia isije asira hiyo ikawafikeni na nyinyi Waislamu. Jiepusheni Waislamu katika kushiriki katika minasabati hiyo. أيها الناس عباد الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنا سيمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما نهاية بكوجة في أحكام الذمة كتاب جاك رحمه الله تعالى أكزمم ديا حكم زواسيق وإسلام ونقوئيشي كتك ميجيك إسلام أنا سيمة أن يرتكب المسلم جميع الكبائر مجتمعة أهون عند الله من أن يهنئ النصرانية بإيده anasema rahimahullahu taala an yartakiba almuslim muislam kuyaingia na kuyatenda na kuyatekeleza jamii alkabair madhambi yote makubwa isipokuwa shirki muislamu huyo akawa ni mlevi akawa ni mzinifu akawa ni mnariba akawa ni mnyapombe akawa mwenye kufanya kadha wa kadha katika maasi mbalimbali anasema jambo hili ahwanu inda Allah dhambi yake ina nafuu mbele ya Allah min an yuhanni an-nasraniya biidi, kuliko kumpa pongezi Mkristo kwa sikukuu yake. Muislamu huyaingia madhambi yote makubwa, dhambi hili ni nafuu mbele ya Allah kuliko dhambi ya kumpongeza mnasara katika sikukuu yake. ondoro hala almuslimina kullama yaslu rasu sana, tazameni hali za Waislamu kila mara unapofika sikukuu ya mwaka mpya. Waislamu wanaacha imani zao, Waislamu wanaacha misimamo yao na wanaitakidi ya kwamba mwaka mpya ni sikukuu ya wote, haichagui Waislamu, haichagui wasiokuwa Waislamu. Kalla, mambo hayako hivyo. Fa inna rasa sana, hakika sikukuu hii ya mwaka mpya min al-ihtifalat ad ni katika sikukuu za kidini la yasughu lilmuslim an yahtafila bih haifai kwa mwislamu kusherekea kwa sikukuu ya mwaka mpya jambo hili ni baya na ni ovu na haitakikani kwa mwislamu kusherekea katika sikukuu kama hizi ayuha nasu ibadallah kam min almuslimin wangapi katika uislamu unapofika mwaka mpya au inapofika sikukuu ya mwaka mpya wanaacha vitanda vyao wanaacha magodoro yao, wanakesha usiku kucha, wanausubiri mwaka mpya, wanasubiri kuingia kwa mwaka mpya, wanakaa wanasubiri, wanaweka attention ingie saa sita usiku ili aseme na mimi nimeuona mwaka mpya. Kam minhum, wangapi katika wao Waislamu, wangapi katika wao ambao wanatengeneza mabaruti mbalimbali, wanatengeneza mataumeta mbalimbali yasnauna albawaq wanatengeneza matarumbeta kadhalika pia mbaruti kwa ajili ya kutia fujo na kupiga usiku wa manane, ili mradi tu usherekea sikukuu ya mwaka mpya. Wangapi akili zinaruka, mtu ana akili timamu, lakini usiku wa manane anakata viuno, eti kwa sababu ameuona mwaka mpya. Utaratibu huu ni wa wapi? Na, na nini maana ya kauli yake Allah alipowasemesha watu hawa akawaambia lakum dinukum waliyadin, akamwambia mtume wake awaambie lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Wapi Uislamu unaruhusu matukio kama haya? Wapi Uislamu unaruhusu usiku wa manane, saa sita usiku watu wazunguke mitaani wapige na nyimbo na vigeregere, eti kwa sababu wameingia katika mwaka mpya? Ayo sana, mwaka mpya gani? Ikiwa kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu ni bid'a na ni jambo lisilofaa kaifu itaruhusiwa katika mwaka mpya ambao si wa Kiislamu mwaka wao unaitwa tunapotaja tarehe tunasema tarehe hii ni hijri na tarehe hii ni miladi ukiambiwa hii ni tarehe gani unasema ni tarehe moja au tarehe kumi na mbili au tarehe na moja mwezi wa kumi na mbili kisha tutasema miladiyun miladi maana yake ni nini tunanasibisha mwaka huu na, ku, na tukio la kuzaliwa Yesu mwana wa Mariamu kwa hata inapofika tarehe moja umeingia mwaka mpya lakini ule ule wa miladi wa kuzaliwa Mungu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi zinakaribia kupasuka kwa ajili ya jambo hilo na majabali yanakaribia kuporomoka watakhiru jibal na majabali yanakaribia kuporomoka kwa ajili ya jambo hilo takadu samawati wal ardh linakaribia mbingu na ardhi, yatafakkarn, zikachanika zika chanika kwa sababu ya kauli hiyo. watakiru aljibal, kadhalika pia na majabali yanakaribia kuporomoka. An daau lirrahmani walada, kwa kule kudai kwao ya kwamba Allah ana mtoto. Leo vipi wa muislam tahtafil biraasi sana wa tahtafil bikrismas, vipi wa muislam leo unasheherekea sikukuu ya mwaka mpya kadhalika washeherekea sikukuu ya Christmas ayuha nasu ibadallah haya ni mambo ya kipumbavu leo muislamu anaamka usiku wa manane ikigongwa kengele katika majumba ya ibada ajali wapi kengele imetoka anaruka juu anasema nimeuona ameona nini muislamu huyu hadha nisfu ljunun au ala min aljunun huni unusu wa wendawazimu au ni zaidi ya wenda wazimu ayuha nasu ayuha nasu ibadallah wangapi wanawakera watu katika majumba usiku wa manane watoto wadogo wamelala wanasumbua watu wanapiga baruti wanacheza wanawasumbua wazazi katika kupepeleza watoto wao wagonjwa wangapi wamelala wamezidiwa na wewe unazunguka na mabaruti yako unapiga watu wangapi wanatumia dawa za presha katika majumba na wewe hujali hilo unatandika mabaruti juu kwenda mbele wala hulijali hilo ayuha nasu ibadallah uislam si dini ya wenda wazimu uislamu si dini ya wavuta bangi uislamu sio dini ya magaidi uislamu sio dini ya mauaji uislamu ni dini ya amani ayuha nasu ibadallah na allah subhanahu wa ta'ala anawachukia watu sita miongoni mwa hao sita kama ilivyotajwa katika hadithi inna allaha yabghidu kulla ja'dhariyin jawadhin سخاب في الأسواق جيفة بالليل وحمار بالنهار عالم بأمر الدنيا وجاهل بأمر الآخرة كما يقول هذه هيو الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى أنا سمع رسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الأسواق محل شاهد لهيو الله أنا anamchukia kila ambaye ni jaadhari tena ni jawad mahallu shahidi ni katika mtu wa pili ambaye Allah anamchukia sakhabin fil aswaq mpiga kelele masokoni na mitaani Allah anamchukia mtu huyo hajali ya kwamba hapa kuna watu wamepumzika wamelala kuna watu wadogo kuna watu wenye presha ye anapiga makelele yake kwa sababu ya furaha yake binafsi eti kwa sababu anaozesha binti yake eti kwa sababu umeingia mwaka mpya eti kwa sababu imeingia Christmas hajali kuna watu wana magonjwa na maradhi mbalimbali Allah anamchukia mtu huyo qul anta muslim saabqa musliman hata Disemba. Sema ya Muislamu, nitabaki Muislamu mpaka utakapofika mwezi wa Disemba. Hata ukiingia Disemba bado nitabaki katika Uislamu wangu. Allahumma ati nfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.